eblas eviti cognoperdon per scribado. Estas conata facto che maliunigio alportas cognan perdon, nome malpli lertan memoron, reson capablon, percepto capablon. Milda cognoperdo estas considerata kiel normala sequo. Quelcae maliunai homoi pro geneticae cae aliae factoroi, ne eviteble evoluas al vera demenso, ie diversae gradoi. Tamen, ce iui malio tiu stato de milda cogno revenas al stato de normalezzo, precipe ciam ili ricevas taugan stimuladon. Antone longe, canadai sciencistoi decidis esplori quiui factoroi influas ie la reaciro de normala cogno fare de alta ciuloi. Por tio, oni pristudis pliol sestcent fratinoin en religia institutio. Ciui estis minimume sepdec quin jaragiai, cae celcai estis pliol naudec jaragiai. Ili ciui estis ricevintai suffice alt nivelan educon, ofte en universitata grado. La tuta gruppo presentis simila in socioeconomian staton cae geedzan generan passintan vivon, crom cutimoi pri tabac fumado cae drincado. Oni regule examenis tiuin virinoin dum plurai iaroi per testoi ordinare usatei por mesuri la cogno capablon. Oni esploris anca ilian genetican tendenzon al demenso ca la nivelon de educigio. En speciala maniero, oni examenis ilian capablon manscribit textoin faritain antau ilia en veno en la religian institution. Estis apartai poentoi por la densetso de ideoi, cio signifas la quantum da ideoi en la texto. Crome, estis taxita ancau la grado de grammatica complexetso en iliei scribagioi. Ciel oni iam antaue montris per aliei esploroi, la grado de formala educitetso estas grava factoro por la chanso de reveno al normala cogno capablo. Sed la factoro, quiu ple clare ligigis al tia fenomeno, estis la lingvo capablo por vercado de textoi. Maliunulinoi, quies textoi montris altan densetson de ideoi, havis quvaroble pli altan chanson. Cai cetioi, quiui productis complexa in grammatica in structuro in la chance estis se soble pli alta. Citiui el trovoi confirmas la gravetson de lingvo capablo concerne la cognon, precipe ce maliunai homoi. Posedo de dua lingvo, exemple, estas ofte menciata kiel positiva factoro, multe faculoi assertas ancao che regula vercado de tag libro estas effica cerbo gimnastico. La canadai esploristoi concludis che quancam geneticae determinoi multe influas, la stato de nia cerbo en alta agio ne predependas de la maniero kiel ni usas gin dum nia tuta vivo.